อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามอาตมานะ มาถามก่อน先不要问，等一下孙子问儿，我们不问，他问我们。ให้พูดสั้น ๆ สั้นๆ ความรู้สึกที่ในตอนนี้เป็นยังไง讲一点点，就现在，哎，哎，觉得怎么样？这个时候感觉怎么样？现在。 ชอะไีาทิตย์ละคนเดี๋ยวฟังไม่ทันแปลไม่ทันอีกก็อีกก็ละ嗯，我今天呃，今天下午很有意思的发生，啊，其实今天一整天都挺好玩的，这个学习的体验。就我到下午的时候，突然就不会觉知了，就就就去精神怎么都不会觉知了。คือเหมือนทั้งวันก็ตอนแรกก็ดีอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกตัวดีแต่บ่ายๆไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้ว 嗯，而且我能够分得很清楚，就是如果我想要把心专注在脚上，专注在身体上是可以的，但是专注的心跟觉知的心是不同的，这是我能知道的。所以就是不会觉知了。到了，他无法แยกได้ชัดระหว่างว่าเหมือนกันที่ท่าเที่ยวกับเท้ากับการรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะสามารถแยกได้แต่ก็ให้รู้สึกตัวให้有试了几种方法，包括重一点脚步啊，嗯。 反正就是各种方法吧，但是还是不行。就是就是改变的步伐呀，完了改变速度啊，然后方法，满，พยายาม，เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ。ขึ้นขั้นเลี้ยวขึ้นขั้นดังนั้นแบบนี้เลยนะ。嗯。然后，然后，然后，很简单的。然后，然后就。 <laughs> 然后，然然然后就就就就放弃了，就就就，跟了，就就算了，反正反正 <laughs> 反正无我吧，对，反正无我吧，对吧？呃， <laughs> 就就就就就到边上去休息了。然后就是一边喝水一边休息，然后突然一阵清风拂面，风就有风吹过，有风吹过，然后。 然后我就突然看到了一颗贪贪的心。嗯，因为因为上午因为我上午的状嗯用工状态很好，我上午我上午很开心，就是就是用工的状态很很爽到爽到。然后。สบายไหมมันไม่ดีเหมือนตอนเช้า 心碎吗？这，它没好，没好。伤心，有伤，因为下午用不上工了，用不上工了，伤不伤？难不难过啊！有点烦躁，不是难过，是嗯，着急，也就是就是有一点有一点着急。对对对。 就是就是能看到，其实是他想要继续要像上午一样的好。啊啊，然后那一刻也也就不烦躁了，也就哦原来是这样，那好吧，无所谓吧。啊，好了。好了。OK。 <laughs> 对了，就是像你刚才说的，看到 <laughs> 里面的天线。 <laughs> 就是要看到你刚才这样说的那句，看到他贪心啊，哦，原来是我自己里面想贪心，想要像早上那样，他刚才就那样说，所以说够了，是的，不用再说然后，然后就继续 s p i e s p i s p i e s p i 一会儿就就就就就就可以觉知了。现在们家富足。嗯。有没有看到心想说？ <laughs> 你看到了，所以要说嘛。啊 <laughs> 啊！什么意思？ 我觉得一直都蛮好的，就是这边这边这边。那跟 <laughs> 我小朋友说。 <laughs> 我觉得一直都很好。然后，在我刚刚进行的时候，突然之间觉得，呃，可以觉知到的东西太多了。然后，知道应该重点的觉知在哪里。到， มันเห็นอะไรก็เห็นแต่นั้นแหละอ่าน那个时候看到什么就是那个就是那样就是在那当下那个时候啊，你在那时候你看到什么，知道什么，觉知到什么，就那样觉知。แต่แต่ที่จริงเราก็เรามีพื้นฐานไว้เนาะเรามีพื้นฐานที่เราทำาคือ คือกายอ่ะเป็นพื้นฐานไว้ แต่บางทีมันไม่มันไม่ได้อยากจะรู้กายมันอยากไปรู้อย่างอื่นก็ปล่อยมัน แต่ถ้ามันไม่รู้อย่างอื่น มันก็กลับมารู้กายที่เราทำ

ก็รูได้，มันไม่รู้อย่างถ้าไม่มีอย่างอื่นเด่นขึ้นมามันก็ูที่กายที่เคลื่อนไหวนี่就是我们有时候心呢，它不单只说它自己会跑去知道啊，比如说风吹来啊，接触到了，我们也会知道，也会去截止它。有时候呢，我们就是呼吸啊啊或者眨眼睛、吐口水，我们都会去截止它了啊。但是呢，哎，没有其他哎那个最明显的话，我们回到身上面来截止。嗯。 <laughs> 好吧，那，OK，好。嗯，今天下午，呃，我很烦躁。嗯。不时的想睡觉，不时的烦躁。嗯，然后我在这个过程当中的话呢，就是，嗯，稍微有一点。 那个就是觉得不舒服的时候，我会加重动作。但有时候还是越加重越烦躁。嗯。 <laughs> 很困。嗯。然后困一会儿，又清醒一下。 啊，呃，中间有一段时间，会突然感觉到，好像走路的那个人不是我。哦，是有那个那个有短暂的分开，就是身身体和心分开。大部分的时间会粘在一起。 คือแต่แต่โดยส่วนโดยเวลาโดยส่วนใหญ่ มันก็จะมันรวมอยู่ด้วยกันอืม就是这样。เออไม่กลับไปนอนก็ดีแล้วผู้หญิงชื่อเีจ嗯，不回去睡觉，这已经很好。ดีแล้ว ก็ แต่ก็คือเราก็เพิ่มแบบนี้คือ เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันดี หรือไม่ปฏิบัติเพื่อให้มันหายง่วง ให้มันหายอึดอัดอะไรเนาะ ปฏิบัติก็เพื่อให้มันรู้ตัว แต่อัน ความง่วงจะยังอยู่ ความอึดอัดจะยังอยู่ ไม่ มันไม่เป็นไรช่างของมัน因为我们用功不是为了说，哎，这个消除掉这个困啊，这个分层啊，这个烦躁啊，啊，不是不是这个，这些东西都还有，但是知道也没关系，啊，知道就好。อันนี้หลักนี้สํคัญมากนะปฏิบัติเราทำตรงนี้อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน อารมณ์ อารมณ์หรืออาการที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรเราทำหน้าที่เราคือตรงนี้ อันนี้มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรก็แล้วแต่ช่างมัน哎，用功修行在这里非常重要啊！比如说刚才你有很多那么多的状况升起来啊，但是我们的心不用去管它啊，我们只是知道它，所以这样哎，无论它怎么变都好，我们只是觉知知道就好了。

我觉得好像，嗯，越是这样子，好像，呃，烦恼啊，好像这些烦躁的东西，或者是困顿这些东西会越来越多。平常还没有。啊，平常不没有像这样子去用功的时候，好像容易清醒一些。 相反，在这里用功的时候，好像这些烦恼就都出来了样的，就越很困。ที่ไม่ได้มาทเพียแบบนี้มันเหมือนกบชงสไม่มันจะตื่นกว่านี้มันจะไม่มีพวกอารมณ์าอะไรขนาดนก็เหมือนเราเหมือนเราไม่ทำงานน่ะมันก็สบาย แต่พอทำงานมันก็ต้องเจออะไรบางอย่างที่มันกระทบบ้าง อึดอัดบ้าง就像我们哎工作上班一样的，我们不去做事情的话，哎，工作很舒服，什么都没有。我们去上班去干活，哎，很多问题出现了，对不对？嗯、遇到很多事情啊，一样的，我们用功也是这样。จริงแต่มันเพราะว่ามันมีมันมีไอ้พวกอารมณ์ต่าง ๆพวกนี้แหละแล้วเราแล้วเรายังอยู่กับมันได้เช่นเราไม่ขับไปนอนเราไม่ ท้อถอยอันเนี้ยตัวเนี้ยจะทำให้เราเข้มแข็งเพราะตรงนี้ เข้มแข็งเพราะว่าเรายังอยู่กับมันได้ ไม่ใช่อยู่แบบเข้าไปอยู่นะ แต่หมายถึงว่าแม้มันจะมีอารมณ์อยู่ แต่เราก็ยังทำความเพียรอยู่นี่เราจะเข้มแข็งตรงนี้嗯，其实这个非常好。无论我们啊出现了这个昏沉也好，就是散乱啊，或者有很多哎，就是内心里面不耐烦啊， 因为有这些状况出来以后，我们哎还可以坚持继续用功，不停的用功，不不被他带走，跑去睡觉了，就已经很好了。因为这样呢，我们的心的力量，它就会越来越坚强，越来越大，它越来的那个觉心的力量会越来越越增强，越增长嗯。ยิ่งยิ่งเห็นกีเบ่อยนั่นแหละเรียกว่ายิ่งเห็น 嗯，就是这个这些习性、这些习惯惯哎不良的惯性出现越多，我们就看到见到的话就越多。嗯，你呢？常好，啊，我现在状态蛮好的。啊，但今天上午了，我头昏沉的不得了，就特别想睡觉。啊，早上啊，啊， 就不想做动作，然后我坐在长那个桌子上，呃，座位上面就睡着了。后没没 <laughs> 哎，后来不是中午来了一点钟来了之后说可以自由行动吗？我就直接跑回寝室里面，我准备睡觉去了。 <laughs> 就是下午是啊，就是那会一点钟说大家可以自由行动，我说机会来了，我干脆去睡个够好了。啊。 <laughs> <laughs> 但是回去呢，躺在床上，我还呃洗了个澡，想舒舒服服睡一觉，但是又睡不着，翻来覆去的。嗯，后来我就看到我的那个包包里面有一本《龙波通尊者》关于那个洞中禅的开示，啊，我说我看一看，啊，看了大概。没读了，就是，就就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就就是， เตรียมนอนเดี๋ยวที่จะกดจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนให้สบายอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็นอนไม่หลับแล้วก็ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของหลวงพ่อทองค่ะอ๋อ我看了一半哦，因为我好像就突然看着就很欢喜了，头脑也清醒了。嗯。 然后我现在刚好来的时候，我还准备好好用功的，啊，现在很很清明脑子。嗯没？呢，拉，弄。嗯，你们看到吗？ <laughs> 我们的黄老习性骗我们，骗我们情去睡。了。 <laughs> 那、让我真的是没法控制，我还蛮想问尊者我的我的我的 มันมันถูกลากไป มันถูกลากไปมันส่โซ่งล่ะส่โซ่ตังล่ะตังะตังล่ะเราต้องสู้มันแบบนี้ต้องสู้มันนะ ถึงเราต้องยอมคิดถึงบางทีก็คิดถึงอย่างคิดถึงอาจารย์กำพลก็ได้ ท่านนอนปฏิบัตินะง่วงกว่าเราขนาดไหนอ我们有时候่们的诶想起啊阿张甘鹏啊甘鹏老师啊 他躺在床上面啊，他哎要怎么样？哎，问看他呢？นอนอ่ะนอนอยู่แต่ส่วนใหญ่อยู่แต่ท่านอนปฏิบัติใช่ไหมจะง่วงกว่าเราขนาดไหนเพราะมันเปลี่ยนนิยบทก็ยากกว่าเราอีกค่ะ我们想到甘鹏老师啊，他一直他只能躺在床上面，而且他只能这样躺着，他要他动不了的啊，所以他要怎么样来，他就是这样来用功。ต้องต้องคิดปลุกใจตัวเองว่า 因为我们还能动，跟刚老师他动不了，所以我们的要给自己哎有信心。嗯，我有个问题就是，哎那个老师师师傅，就是我有个问题啊，就是我们新新学的人啊，他的心力比较弱，就从理论上我也知道要又要精进，不能停止啊。嗯，刚才说的那个长者都有病，他都还在练习，我们。 这么健康就应该精进，但有的真的做不到怎么办？对的，做不到怎么办？确实我很想ปฏิบัติธรรมใหม่อะไรเงี้ยค่ะ คือก็รู้แหละว่าเออเหมือนเราต้องขยันนะ หรือถึงแบบที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์กำพลก็ลำบากกว่าอะไรเงี้ย แต่ว่ามันเหมือนกับเราก็ยังทำไม่ได้ว่าทำยังไงถ้าไปเดินมาก็ ก็อยู่ตรงเนี้ย ถ้าจะหลับก็หลับตรงนี้ 让他就是在在这里僵持在这里，不要离开，就是睡也睡在这里过。อืมเพราะมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันหลับแล้วมันจะมันจะมีพระธรรหมู่ช่วยให้เราตื่นขึ้นมาได้เร็วกว่า如果在这里呢，打瞌睡在这里呢，因为比哎会更容易的醒过来，醒过来会更快，因为这里我们有很多人这里用功有互相鼓励。เอาให่นะวันต่อไปอย่าอย่าแอบไปหลับ 他说：“哎，今天是最后一次，以后不要回去睡觉了。”ให้มันหลับก็หลับตรงนี้มาบางทีเดินจงกรมนะง่วง แล้วอยู่กุฏิอยู่ไม่มีใครมาตรวจ แต่เราเองต้อง แต่เราเองก็ต้องสู้นะแบบง่วงก็เดินจะล้มอะไรก็หาวิธีล้างหน้าล้างตาอะไรไปกินน้ำไปเดินยาวๆเล่นๆบ้างคือหาวิธีที่สู้ 我们在这里呢，我们在这里用功啊。我们无论是困的好，我们都僵持在这里。我们走来走去，进行也啊，打瞌睡什么的，我们可以改变方式，是洗把脸啊，或者到楼下去，哎，弄一弄，自己让自己清醒过来啊。而且我们在这里打，瞌睡，因为有有有粽子，他们在这里，还有我们大家在这里，我们就有一点，哎，不好意思啊，有一点就是说，我们有一点，哎，就是可以讲，有一点就是说，看到我们。 但是我们到聊黄金呢，就我们一个人，没人看到，所以自己就什么都可以做了。ไม่ยอม下次了มันมันจะทำให้เราเห็นเดี๋ยวแม้แต่ความง่วงมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็มันเกิดมันก็ดับแต่เราอย่าไปแต่เราอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะดับนะเมื่อไหร่มันจะหายเราก็ทำของเราไปเราจะเห็นเองว่ามัน因为这些的这个昏沉呢出来呢可以让我 非常好，可以让看，让我们看到啊，这分层它也是无常的啊，嗯，啊，它是无常的，但我们只是知道无常，但我们不属于它，啊。它也是可以带来智慧。那他刚才戴你眼镜，懵嘛，被弄了，它没倒，呵呵呵呵。我们就可以看到了，诶，一路上诶，不会常在这里那么多分层，那么高，对不对？等我们回到疗房的时候，诶。 他根本他就睡不着，那他就还可以看到，给我们看到，哎，他确实他不是，他就是变化。不要不相信他就可因为他不是真的。嗯。嗯。这种技巧不要告诉别人。阿 jom，跟台湾没变啊，没得，哈没得，哈没没得。没有，没有。 我就是昨天的时候，就是呃，一做手部动作就会昏沉，然后流眼泪。嗯，今天早上也还是很昏沉。然后嗯，然后我发现今天中午在吃东西的时候。 嗯，虽然可以觉知到这个嘴巴在嚼，但更多的是自我在对话，头脑在说话。嗯，头脑在说。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 好像根本就不在这个饭上，他就心不在这个饭上，只搁在头脑子讲。嗯。但好像吃完津津有味，感觉好像看了一个电影的感觉。满够。为我么？为什么？为什么？吃咸了，满满够。嗯。都难塞我也是看电吃饭可爽。 <laughs> 然后。 对，然后在今天下午的进行，我也发现我的头脑一直在喋喋不休，根本没有办法停下来。ก็คือตอนบ่ายที่เดินจงกรมก็ยังเห็นว่าความคิดก็ยังแบบคือมากตลอดไม่สามารถจะหยุดแบบมันไม่หยุดเลยบางทีเราต้องต้องหยุดมันบ้าง หยุดคือหยุดการกระทำตรงนั้น เช่นเรากินข้าวแล้วมันฟุ้งบางทีก็วางช้อนวางต้อมไว้ ไม่ต้องรีบกิน มาตั้งใหม่ เรียกสติมาใหม่ แล้วค่อยไปกินต่อ เดินก็เหมือนกันบางทีเดินแล้วฟุ้งซ่านมากก็บางทีก็หยุดหยุดตั้งดักใหม่ก่อน แล้วก็ค่อยไปเดินใหม่ ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่คิดอีกแล้วนะ แต่เหมือนเราคล้าย ๆ มาเพิ่มกำลังน้ำหนักของสติให้มันเข้มแข็งขึ้นอะไร จะได้รู้ทันความคิดหรือความคิดจะได้ เราจะได้เห็นมันได้เร็วขึ้น 其实呢，我们吃饭的时候，我们知道我们，你这个时候没觉性啊，哎，都在打妄念，我们稍微就相相停一下啊，哎，就是我们的碗筷相停一下，先不吃，让我们的觉性哎给回来，就是哎回来提醒他回来啊，哎，我们进行的时候，我们很多妄念心很散乱也是一样的，我们暂时给停下来一下，哎，把我们的觉性给让他醒过来，就是说哎。 增加它的力量吧，觉性的力量也不是说，哎，我们不去想，不去打妄想，因为你没办法操控控制说不打妄想了，它肯定会打妄想，只是说让我们的觉性，就是给它充点充点充电吧。因为我们这时候老是打妄想，不停不停的，它很散乱嘛，你没办法你来觉知，那么我稍微停一下，停一停，让它提醒觉性回来。那 long 那，嘟诸佛来，诸内门。 คิดฟุ้งซ่านมากๆ ก็ วางสิ่งที่ทำแล้วก็เหมือนเรียกสติด้วยวิธีไหนก็ได้ แบบนี้หรือหายใจอะไรนะมันก็จะได้ดึงสติกลับมา我们每个人都一样啊，无论我们在进行或者在做手工作的时候也好啊，如果我们真的很散乱，心没办法来觉知当下的时候，我们就停下来不做什么动作，就这样手啊。 就等于说，哎，我们停的时候就已经是重新开始了。当你一停的时候，我们它，它就重新开始，这样来觉知啊。ใช่ไหมเราไม่ได้รีบกินข้าวเพื่อจะไปทำอะไรเลยเรามีเวลาต้องมานานในการกินข้าวหรือเราก็เดินไม่ใช่จะเดินเพื่อให้ไปถึงไหนก็เราสามารถหยุดได้ค่ะ因为我们吃饭的时候，我们不是哎哎要 要要有要要去做什么事情，要快快的把饭给吃饱它吃完它。我们只是哎，我们有很多时间慢慢吃没关系。我们进行的时候也是一样的，我们不是为了赶到哪什么地方去，所以我们有很多时间，我们停下来稍微停一停哎。嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯，嗯，今天我发现嗯，坐着用。 ส้นบีบเส้นเท้อะค่ะวันนี้เขาเห็นว่าเวลาที่เขาใช้กันใช้นั่งนั่งภาวนาค่ะ คือมันยาวขึ้น之前就是很快就会脚痛，然后会换姿势或者站起来进行。บอกคือแต่ก่อนอะเหมือนกับนั่งไม่นานเดี๋ยวก็ เปลี่ยนท่าหรือว่าหรือว่าแบบลุกไปเดินอะไรอย่างเงี้ย。嗯，但是我就是在 嗯，坐下做手部动作的时候，我发现我觉知的，就是大部分在觉知腿啊，没有在觉知手。你做的时候？对，就是他坐着做手部动他觉知是我在觉知腿，没有在觉知手。我操，你好，那有没上分吧？好，撸皮卡，好没卡没，好没撸子，卡的就是，但是我知道我不是在忍受，因为我之前是在忍，所以会很痛。躁，但是现在不会。嗯，更。 但是我有的时候就会觉得坐着坐着就好像又有点太专注在腿上了，就是没有在，就是感觉好像手部动作只是在做，就并没有就是太专注在腿上嗯，对，他然他手在做，但是他的注意力还在腿。 คือนั่งยกมือเนี่ยเหมือนมือก็แค่ทำไปแต่ว่ามันเหมือนไปเพ่งที่ขาเลยมันทุกข์ไหม เราไปดูที่เท้าไปถึงว่าจิตมันไปอยู่ที่ขาทุกข์มากไหมอ่า我们的他中子共同说我们的心在这个腿上面苦吗呃之前苦今天就没有那么苦วางกงทุกตาวังนี้ไม่ค่อยทุกเท่าไหร่ก็ มันก็เป็นธรรมชาติตรงไหนมันเจ็บ มันก็จะดึงดึงจิตไป แต่ก็ถ้ายังอายุน้อยๆ แบบนี้มาว่าก็ฝึก คล้ายๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนบ่อยก็ดี เพราะว่าคือร่างกายของเรามันยังอะไร ยังสามารถปรับตัวได้ดีกว่าคนที่อายุเยอะๆก็ฝึกเพื่อจะดูมันค่ะนี่นะ我们哪我们的很正常的哪个地方痛 他就会痛的地方，他会把我的心拉到那里去，使我们的心在那个地方。但是呢，哎，你你，哎，中者说啊，啊，你现在年纪还轻啊，很容易适应，不要，就是比年纪大的人啊，比还有那个就是有那种体力啊什么来，哎，比较容易适应。但是呢，不要那么快就来换换姿势啊，不要坐一下子就换姿势，稍微忍一忍，所以叫你，哎。 ขันติบารมีก็ก็เป็นบารมีที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราพอมีขันติ เราก็ลองดูดูมันแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันจะต้องหายปวดเลยนะ เราก็เราก็รู้สึกรู้สึกไป หรือบางทีมันไม่รู้สึกที่มือ 我提个包没有忘个带呢还在路还在望点呢因为呢诶这个诶我们不是想痛它是有的那我们不要去想它这个痛要消失去想它消失我们知道但是呢因为你在做的过程你不知道手在动没解决到手但是我们可以停下来重新开始或者知知道你呼吸也好因为你换个地方就是重新开始知道了啊

จนกว่ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงก็เปลี่ยนได้อืม但是如果我们真的没办法忍受了没办法忍了痛的不得了那当然不要换了啊嗯我是第一天比较有耐心就把晚来但是散乱的时间比较多แต่ว่าเวลาที่ฟุ้งซ่านก็ คือยิ่งนานเข้าก็ยิ่งไม่มีความอดทน但是不专注的时间质量比较高แต่ว่าเขาเรียกอะไรคุณภาพในการเพ่งกับยิ่งมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองเพ่งเยอะขึ้นนะใช่ไหมอ่ารู้สึกตัวเองเพ่งเยอะขึ้นนะ就是感觉到你那个很专注是吗 就是我粘这个时间比较短，但是质量比较高，就是我能，就是有一种法喜或者一种清安的感觉，能感觉。ปเพ่งเยะแต่มันก็มีปิติรู้สึกว่ามันดีเพ่งเพ่งไม่ยาวเพ่งไม่เพ่งไม่ยาวแต่มันมีเพ่งไม่หนังอ่ะเพ่งไม่หนังคุณภาพของอะไร质量好，ก็มี就是效率高，就是มีปิติอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเพ่งได้ดีค อ๋ออย่าอย่าไปเพ่งเลย ดูดูสบายสบายเราเอาแล้วนเมื่อกี้มีใจว่าแล้วมันมีความปิติมันมีปิติจากการที่พอเพ่งจากการเขาเพ่งตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่าไปทำเพื่อจะให้มันมีปิติหรือว่ารักษาปิตินะ แต่ถ้าไม่มีเราก็รู้มัน 啊，因为呢，我们用功不是为了有法喜啊，但是也不要说诶，一定要有这个法喜，也不要去执着于这个法喜啊。但是有法喜知道，啊，有这个法喜升起的时候知道，但不要去贪。好，ฟุ้งก็ไม่เป็นไรฟุ้งก็ไม่เป็นไรแต 散乱也没关系，我们有觉性的，哎，散乱了知道，又散乱了又知道，就是你一散乱又有决心进来了知道它，然后你又在散乱，因为他散乱的时候他就一直在想嘛，然后你想了好长时间的可能又有一点点决心进来知道了，啊，等一下他要去想了又知道了，这样这样啊，是为了有决心，为了培养决心。嗯。们我们在这里，我们这里，我在这里，我们在 แต่สติมันก็จะมีสมาธิด้มีสมาธิก็คือมันก็ทำให้จิตตั้งมั่น บางทีก็มีปีติมีสุขมาประกอบด้วย แต่เราก็จะมันมีแต่เราก็จะไปไปอยู่กับมัน因为呢，我们在培养觉性，因为觉性，我们有了觉性，它就有定力，有定力的时候，它就会有，有时候就会有法喜出现，哎，但是我们知道就好了，不要去 喜欢这个，嗯，好，短短。短短。 <laughs> 短短，就再长一点。个，这些年我不论金钱还美女，诱惑不了我，所以我精力特别旺盛。

那个我想说一下，就是那个，呃，不知道还有跟郑主任去说清楚。呃，练起来之后吧，就是越练，呃，那个就是眼睛越亮，身体越越越来越精神，而且最后吧。 ปฏิบัติอะค่ะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนตาเขามีพลังแล้วคือร่างกายก็มีกำลัง最后把身上发热，然后最后再再练会，会发光身上。这都是真事儿，都以前就有过。以前就有过，以前我练武术，我年轻的时候就有过，能看到内脏，最后能发光，能看到内脏。 ก่อนหน้านี้ตอนที่สมัยที่เขาฝึกกังฟูอะค่ะเราก็สามารถที่จะเห็นอวัยวะภายใน这个应该说不应该说吧？是不是说不应该说？无所谓，无所谓，无所谓，无所谓，随便说，真的没问题。只只是实话实说而已。เขาไม่รู้ว่าเขาจะควรพูดหรือไม่ควรพูดดีหรืออะไรเงี้ยค่ะนี่ควรพูดหรือไม่ควรพูดเนี่ยอะไรพูดได้ค่ะ但是我经常念佛，就是我看到佛的慈悲，经常感动眼泪下来，因为他这个无法回报。 那个佛的恩德，我就是太没本事了，我要有本事就是我我我就是太没有本事了，我想向佛学习，就是学习佛的大慈悲，就是学但是我尽力去学。就是是 感觉状态非常好。รู้สึกดีเอาอย่างนี้ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ หรือเราเห็นเราก็จบแค่ตรงนั้นอย่าไปอย่าไปอะไรอินกับมันต่อสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นมัน 我们觉知，觉知，我们现在啊，我们知道它，它是，我们看到了什么东西都好，就是说啊，你看到了，你实际上看到了什么东西，啊，让它一切都是无我。 这它不是，它不是真实的，它不是真实的。哈哈哈哈哈。是啊。哈哈哈哈哈。在武当山 <laughs> 有师傅教过我，我师傅看着也一切相都是虚妄的，都是都是假的，一切相都是有一那一些所有的相啊都是虚妄。就前我的师傅以前武当山的师傅教过我，叫我不要着相，不要着相就是。

จะได้อะไรก็ได้ที่เราอยากได้แล้วก็แล้วก็มีมีพลังบวกเยอะอ่าเอาอืมโอเค แต่แต่สำหรับโยมนะ อาจจะลองดูแบบนี้นะเรามีกำลังกาย เยอะแล้ว เราพอจะรู้สึกกายได้ เยอะแล้ว ลองฝึกรู้เท่าทันความคิดนะลองฝึกเวลามันคิด มันรู้สึกอะไรให้เห็นมันเฉย 我们现在的身身体啊，哎，有这样的精神状态非常的好，但是呢，有没有听到我说，哎哎，这位居士，啊，哎宗旨说啊，我们现在的感觉到我们身体状态非常好啊，哎，但是呢，我们要，哎，要知道看到我们的心念正在做什么，啊，看到心，也听到自己的心念，对台，万万利斋。 ก็รู้ว่าดีใจ มันคิดไป มันเห็นอะไรก็รู้มัน我们高兴，心里面高兴，知道我高兴。哎，我们去想什么，知道我们看到什么，也知道就好了。现在到这儿知道很多了，以前在家都傻了，在山里头，在在武当山里呆傻了。อะไ้รู้รู้เยนแ้อ่้าากี่ที่ที่าอุ OK OK 啊，方郎了嗯，可以了，没啥说的。了。OK OK。擦屁股。OK OK。谢谢啊，谢谢，谢谢。擦屁股了都。嗯，今天还是有点昏沉。还没让那师兄。这个师兄他也没睡好，但是他比我强。 คือบอกว่าคือคนท่านเนี้ยก็ไม่ได้กลางคืนอาจจะนอนหลับไม่ดีแต่ว่าเก่งกว่าเขาเยอะอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าอาจจะนอนหลับกันไม่ค่อยดีแต่ว่า คือเขาหมายถึงว่าตัวเขาง่วงเยอะกว่าคนนี้那个坐着的时候，有的时候会觉得腿痛，但是坐着ตอนที่ั่ก็มีความรู้สึกบ้างว่าเหมือนปวดขา。他说，嗯，就是看着

ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเรื่องอะไรรู้แต่ว่ามันก็ร้อนรนอยู่อ่าไม่เป็นไรก็รู้เท่าทันมันเนาะรู้เท่าทันมัน没关系的知道着急了就好了看到着急知道自己着急พัายาเนี่ยกลับมาอยู่กลับมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆอาศัยอาศัยกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่对我们呃常常回到当下来以这个觉知为一 我们依据为主，来回到节制了，没什么的好，都回到节制上来。ผมง่วงนะบางทีก็อย่างว่าเดินบางทีก็เดินยาวๆเช่นบางทีบางช่วงที่ที่อิสระก็เดินถนนก็ได้ยาวๆรู้สึกตัวเดินถนนนะ我们分神的时候，我们就是走的这样长长的走，或者在路边、路旁上面走啊，眼睛看得远远的。 หรือบางทีมันยังง่วงอยู่ก็ลองถอดรองเท้าเดิน ถอดรองเท้าเดิน เหยียบหินเหยียบหญ้าเลยบ้างให้เปลี่ยนอารมณ์或者我们可以脱脱掉鞋子啊，可以脱掉鞋子在下面走，因为脱鞋子走的时候啊，可以改变自己的心态，啊，或者踩在草地上面也可以。嗯。嗯。我是今天比前两天有进步。

然后散乱的时候呢，还是会用力，就是会着急。想把那个抓回来的样子。就是那个，因为散乱嘛，然后就想，就想，就是觉那个，就个，那个，那个，那个， 想把它抓的那个力。嗯，慢慢绕。就是把是想把心拉回来嘛。嗯，对对。把心心拉回来是吗？嗯，慢慢就是会很，就是会觉察到散了，就会有点着急。嗯，然后。然后就快快想把心拉回来。哦，ก็คือตอนที่มันคือฟุ้งซ่านไปมันเหมือนมีความอยากจะดึงกลับมา ถ้าถ้ามันอยากดึงกลับมาแสดงว่ามันมันตั้งใจเกินไปอืม因为呢，因为你想要把心给拉回来的话，就是我们的心过于就是诶太过于想要，太过于想要啊。คือไม่ใช่ดึงแบบกระชากแต่กลับมารู้สึกตัว แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดึง不是 不是要，不是要心，你要紧紧的把心给拉回来，而是你觉知就行了。因为你当你一觉知，它就很轻，就是轻轻的觉知，它就回来了。也因为你是想要，心里面想要了，啊。这个 D 呢，你你你，说，心里面想要你你你，说，心里你你你，呢，这个 D 呢，你你你，你看到你自己想要把心拉回来，心里 ที่จริงมันไม่ยากใช่ไหมพยักหน้า รู้สึกแล้วพยักหน้ารู้สึกแล้วอ่า其实呢，当我们头一动，就是两头一动，就已经有觉知，就已经知道了，对不对？ไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยอ่า你不用你你不用过于就是说，哎，太过于过于我想要，就是说过于精进那我们说，哎，我我要我我想忘了，我过于就想要它回来了。嗯，你不用过，你就只要这样，它就知道了，对不对？ 当我们这样一动，有节奏，心，它就自己它就回来了，你不用拉它，它自己就回来。哎，转两绕。啊，你跟他要 说，呃，知道的，记得困难，知道吗？下午师傅跟他讲了之后呢，他非常的感恩。那么下午呢，就在练习的时候呢，就是听到了那种鸟声等等，然后就心里很欢喜。什么？ ได้ยินเสียงอกหรือเสียงอะไรใจก็รู้สึกเบิกบาน然后他就说这里就像 西番极乐世界。这里头西番，阿弥陀佛，西来。西极乐世界，家里的事先听电话来了，打电话。真的吗？你真好听。家里的鸟的声音很好听。哈哈哈哈哈！别走了，不要走了，不要走了，我们都不走了，我们不走了，吃饭了，吃饭了。来。 รู้สึกได้แต่อย่าพึ่งเชื่อ เผื่อพรุ่งนี้อาจจะเป็นโรคนรกก็ได้นะอะไรก็สือพรุ่งนี้ ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเป็นนรกก็ได้นะ วันนี้รู้สึกยังไงก็รู้สึกอ่าไม่เป็นไรรู้มัน แต่อย่าไปเชื่อมันนะ 哎，明天还不知道会不会明天到了不知道。 <laughs> 今天是极乐世界，但明天会不会是地狱出现？不要信，相结之当下，知道就好。哈哈。开枪，两枪就来。 就说那个音很好听，在那个คือเพราะมากจัง他说就是那个一刹那มันมันเป็นขณะแวบชั่วขณะอ่าใช่คือมันคือให้เรารู้ทันเช่นได้ยินเสียงนก แล้วใจเราชอบใจมีความสุข ให้เรารู้ทันใจที่มันชอบใจให้ทันใจที่มีความสุขนะ

那那那，我是没有很多家。他他他，应该会去去去去去。我们嘛，他说天天想要解脱这个苦海。嗯嗯嗯。很想。心里很想很想。心里很想很想。 ต้องต้องเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งมาถึงจะออกได้จริง要到要看到真正的真正的认识到苦以后，才能够从苦里面出来，解脱出来。啊，真的认识到苦，看到苦，看到苦了，认识苦了。 ทุกมันก็เกิดขึ้นที่กาย แล้วก็ทุกก็เกิดขึ้นที่ใจเนี่ย ที่เรากลับมาดูบ่อยๆ มันจะได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้น我们苦在我们的身，哎，在我们的身体身上，苦也来自于我们的心。我们常常回来看观看自己的身跟心，我们慢慢就可以看到苦的真理，看到苦的实相真相，啊，你就会认识苦。 อืมแต่อันนี้นะ บางทีคนจีนสอนให้อมิตรพุทธแต่บางทีบางคนเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคน บางคนเอาใจไปอยู่กับมิตรพุทธ มันเป็นการหนี หนีการรู้ตัว จะอยู่กับตรงนั้น ไปอยู่กับอมิตรพุทธ มันเป็นการปีกอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไป แต่ถ้าจะดีกว่า ต้องฝึกเป็นอมิตรพุทธคือเป็ดฝึกเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ใช่ไหม คืออยู่กับทุกช่วยทุกดูทุกเรื่อยๆมันถึงจะเป็นอมิตรพุทธจริงๆไ哎呀，中祖颂中国啊，哎，我们大部分的人都是教我们的哎法师教导我们念阿弥陀佛啊。 阿弥陀佛，我们的心呢就跟阿弥陀佛在一起，那就是在逃避啊，跟着逃的跟阿弥陀佛在一起的。但是呢，很，哎，不是说不好，但是呢，如果我们的心回来看到苦，认识到苦，那样呢就可以真正的解决苦，会更好。嗯。 มันทุกมากอ่า呃，因为我哥哥身体不好，妈妈一直特别担心，然后就来这里，他还一直放不下，然后他想给哥哥打电话，มักหนีไปอ่กับอารมณ์เพราะว่าพี่ชายพี่ชายของเขาอ่ะป่วยหนักมากแล้วเหมือนแม่ก็เลยเออปล่อยวางไม่ได้แล้วก็เหมือนมาที่นี่ก็อยากจะ ลูกชายเขาอลยที่ป่วยหนักาก็คือพยเราตอนนี้เราอยู่ที่นี่ช่วยอะไรไม่ได้เนาะ แต่เราตั้งใจฝึกตัวเราให้ดีแล้วก็ อาจจะตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็น เราก็แผ่เมตตาให้กับเขาเอาเนาะ โทรศัพท์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรดอก แผ่เมตตาจิตเนี่ย ช่วยมากกว่า就是我们现在电话打电话也帮不了什么忙，因为我们现在在人在这里，哎， 但是呢，我们回来，哎，光靠我们自己好好在自己的身心上面下功夫。然后我们上早晚课的时候，把我们的功德回向给他，这样会更有帮助。嗯，跟你妈妈说，把功德，你自己的功德回向给你妈妈。夹嘛，夹嘛，哎，撸，夹住妈妈的腿，捉住妈妈的腿，抓住妈妈的手，让她有觉知，让她的心回到当下来，离开他的情绪。 เห็นไหมจิตเราเปลี่ยนเร็วนะ เมื่อกี้ยังเบิกบาน โลกเป็นอมิตรพุทธอยู่ ตอนนี้จิตมันเศร้าไหมเห็นไหมไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เลยจิตมันเปลี่ยนแล้วไหม刚才呢，我们还在说的，哎，非常的开心，就想好好呀？这个世界啊，你看现在不用等到明天， ดูดูไปตรงที่ความไม่แน่นอน มันมันเปลี่ยนของมันเนี่ยเอา มันยึดไม่ได้ตรงนี้แหละ มันยึดไม่ได้大家听ดูว่าอารมณ์เนี่ยมันยึดไม่ได้หรอก เอาเป็นที่พึ่งตลอดไม่ได้หรอก 哎，这样的啊，他你要拿这些，就是我们刚才说到什么法喜什么的，你要拿它来作为我们的依归，是没有靠不住的啊，这些都是靠不住的啊，嗯，就是你法喜年的时候，他都靠不住的啊，他没有依靠，他没能力帮我们解决问题。白 <laughs> 了喏，白了嗯 有没有？没跟你妈妈说？哈哈哈哈哈。OK OK <laughs> 啊。后来又翻译。嗯，就是我们家是我们，像我们有青安有华西呀，他都没有能力的，是不可以依靠的，靠不住的。哦，靠不住的啊。嗯。OK。 Yip 奶，妈妈 i p 啊，妈妈笑一下。笑一下。哈哈哈看这个情绪，出来就好了。哈没那了所以看到我们了，非常变化的非常，就是经常的变化，我们的情绪、心绪。 嗯，血脂很快嘛，对对，哎哎。好，接下来。呃，今天上午进行的时候，我也是非常的困倦，非常困倦，非常想睡觉。嗯，然后就走路都快摔倒在地板上。就很很晕的感觉，好像状态很不好，很想睡。 后来我就对自己说：“我说让我回去休息一会儿，等一下再来接机。”那个嘞，我就很回去。休息就不会再回来了。然后我就睡了一会儿，敲钟的时候就惊醒了，就过来了。哦，就就是他坐了保安，我就睡了一会儿，然后敲敲钟是那个敲钟的时候我就惊醒了，然后就过来这里。 ก็คือก็เลยกลับไปนอนนิดนึงจนรับคำดังนี้แล้วก็กลับมาใหม่ค่ะ นิดนึงนี่กี่นาทีกี่ชั่วโมง 一小时，一小时， <laughs> 一多长时间？一个小时之内。哈做梦还做，还做呢？肯能啊，肯能。做的还没反的。然后，然后我就觉得睡觉是很明智的。 有的时候是有自己名字的， <laughs> 对对对对对，我们同意啊，那俩差也大。呃，就是就是状态就会好很多，就是。嗯，状态好很多。呃，精神状态好很。老哥嘞，你进来。那你来。嗯，后来后来下午进行之前，我有请教了一下妙慈师傅，注意的一些问题。啊，干奶干。嗯，就下下午。 เออ下午进行之前น่อที่จะเดินลงกรมก็มีเหมือนขอทำแนนำจาก้มัน มันจะเป็นแบบ พอเราเริ่มทางนี้ มันก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆคือ พอง่วงเท่าไรถ้าเราเคยชินที่จะกลับไปนอน ครั้งต่อไปมันก็ความคิดก็จะจะคิดแบบนี้อีกแล้วก็จะทำแบบนี้อีกทำบ่อยๆ มันก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราเคยชินที่

加强，我就坚强的去超越它，超越困层。那么你接下来你就每次，因为你学会了怎么去越过它，你下一次你就知道了怎么去度过它。那么你就会，哎，一直都会去超越它。那你就是有两种，一种是不睡觉，一种是它困 <laughs> <laughs> 了睡觉。可是我觉得我可能身体真的需要睡觉。那不清楚了。是的，是的，是的，是的，是的。是的，是的，是的，是的。 กลางคืนนอนหลับดีไหมอ่า晚上睡觉好吗晚上睡觉睡呃睡觉的质量好吗呃基本上躺下就睡โอ打碗就醒基本上都睡好了ได้เอนนอนก็หลับเลยแสดงว่าที่จริงนอนพออยู่กลางวันที่มันง่วงเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของข้างในมากกว่า ไม่ใช่เรื่องของร่างกายค่ะ晚上睡觉已经足够了 你的质量睡觉睡睡眠的质量非常好，足够了。ลองดู白天睡白天困了，它不是你身体需要。心里心里可以睡是吗？对，ใจมันต้องก那你们他晚上没睡好，他白是可以睡吗？啊，我我我帮你问。แล้วถ้าเกิดเขาถามคงเสียงคว่าแล้วถ้ากลางคืนนอนไม่ดีนี่กลางวันขอนอนได้ใช่ไหมคะที่จริงเราเคยไหมแบบบางที บางทีงานเร่งๆงานเยอะๆบางที กลางวันเราก็นอนน้อยนะหรือมีธุระจำเป็นที่แต่มันวันรุ่งขึ้นเราก็ยังทำงานได้就是其实有时候我们啊，很多工作很忙的时候啊，工作很忙的时候啊，晚上我们睡觉也睡得很少，对不对？白天也没有时间休息，但我们一样的还可以，对不对？嗯，对。แต่ถ้ามันเพราะว่าร่างกายป่วยเออไม่สบายอัน้ก็โอเคนะถ้า如果我们的身体不舒服就是病了啊，哎，那 มา要休息让它休息一下อืมเพราะอย่างที่เมื่อวานพูดบางทีมันมีทุดงบางข้อที่บอกว่า อย่างเช่นดองดูไม่นอนที่ทั้งคืน จะเป็นยังไงใช่ไหมบางทีใจมันก็จะกลัวไม่สบายกลัวอะไรหรือเปล่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่า就是尊哎，尊者在前几天给我们举了一个例子啊，说我们去行脚的时候啊， 我们给自己， <clears throat> 就是说，哎，我们给自己一个体验，一个经验，说，哎，我今天晚上我不睡觉，来看看自己明天行不行哦。那么我们内心里面就会出现了很多的念想，哎，我明天我会不会不舒服啦？我会不会，哎，受不了啊？支撑不了啊？会不会病呀？哎，自己内心里面就有很多的念想，就是很多的语言啊，哎，出来妄念出来了。嗯，是要练，不是说，让它不懵啊，不是说让它不懵。 แต่บางทีการฝึกบางอย่างให้มันหนีความคิดความกลัว เช่นกลัวว่าร่างกายจะไม่สบายกลัวว่าจะอะไรนั่นนี่ที่มันจะเกิดขึ้นขณะที่เราฝืนอารมณ์บางอย่างเช่นฝืนความง่วง มันจะเห็นความคิดบางอย่างค่ะ不要这个昏沉啊，不是为了不要这个昏沉，因为它这个昏沉抽象呢，哎，其实它有很好，它是它就是智慧来的，它是很好的一个作用。 修行的一个作用啊，哎，我们昏沉出现了，哎，我们，接他就会看到了，哎，我们的妄念升起来了，我们就会有害怕、恐惧的心？哎，我休息不足啊，我的身体会不会出现状况啊？哎，你就要看到这些，哎，念这些妄念出来了，这些，看到这些要去，这些的重点。哦，嗯，对的对。 对。啊，有害怕、恐惧、担心，哎，我是不是休息不足？我身体会病啊？我会什么什么啊？就有很多这些信念出来。ดูดูดีๆนะคราวหลังถ้ามันง่วงขึ้นมาใช้วิธีแบบนี้ มองไกลๆเดินแล้วมันยังง่วงอยู่มองไกลๆมองไกลๆเดินเล่นๆ我们的好好来观看自己啊，看看自己啊。 但是呢，以后呢，我们再有分身出来哈，我们就是走的长一点，就是这条道走长一点，然后眼睛看得痒痒的，看得痒痒的，看看这些树木啊、绿色的啊，这样。我我买个凉那。嗯。要不就，要不就去洗把脸，让自己清醒一下，或者自己的头按一按，嗯，让自己清醒过来。按摩 <laughs> 按摩。嗯。按摩按摩。哈哈哈哈哈哈。 <laughs> OK，还还没说完，还没说完，还有。 啊，就是还有就是，呃，就是进行的道上呢，又有虫子经过，然后又有蚂蚁那个队伍在那边经过，然后呢，又有很多虫子、蚂蚁都爬我脚上，就是受了干扰很多， <laughs> 哈哈哈哈！自然出现，然后我就会小心的要避开。

正好可以锻炼我。คิดว่าเหมือนกับว่าเหมือนคงมาฝึกฉันอะไรหรือเปล่าก็คือมันก็ แต่สมมติอย่างมาเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อแบบคือเราจะได้ไม่เหยียบมันคือว่ามันวัดมันเยอะกิ้งคือมันเยอะ就้说如果有很多那个四脚石并就是那个并小石笼子啊或者有蚂蚁很多很多蚂蚁啊那么你换个汤换条自行车主要就是说不要去踩到它。 为了不要去采摘它，先换个地方。嗯，呃，还有一个问题就是，我有点担心，就是说，如果回到正常的生活当中，我们是不是还要从早到晚的这种感受这种呃这种决性呢？就是。 呃，如果是这样的话，那我就什么事都干不了了。他被奶奶跟后头没拉黑。ทำให้มากที่สุด เท่าที่ทำได้ไหวไหมเราไม่ทำเท่าไหร่ก็ทำเท่าทนั้ำได้มตัวเอมแรงตัวเองจิ้มตัวเองแรงคุณมีเท่าไหร่เวลาคุณจะทำยังไงคุณจะทำคือสมมติแต่ อันนี้บอกก่อนนะแต่อย่าเพิ่งวิคืออย่างน้อยก็ให้มีทำในรูปแบบบ้างวันละถ้าเราจัดสรรได้ถ้าเราทำงานด้วยอาจจะทำวันละครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรนะอ่า那如果我们有上班的话啊哎我半个钟头行不行我半个钟头我们每天半个钟头来做这个进行或者手部动作规律的用功这样子半个钟头应该有吧แล้วเวลาที่เหลือก็ ตะรู้ในอิริยาบถประจำวันของเรากินข้าวอาบน้ำเดินไปทำงานเลยนะรู้ทันตอนนั้น我们有固定的半个钟头来做，然后呢，我们平时日常生活之中啊，比如说我们吃饭啊，我们冲凉啊，洗脸啊，我们走路去上班啊，我们要走路去买菜啊，逛街啊，这些你都可以来节制的。พอทำได้ไหม可以吗？ 做菜，哈哈。日常生活之中， <laughs> 你一定要做饭、煮菜，对不对？你要洗菜、切菜、洗碗、打卫生。但是不能想，就就很很麻烦了。不能想。对，就不能想，不能想。哎，现在现在我们都是炒。哎，阿文。阿文。那那个啊？我哈。跟他说。 啊，就是说日常生活当中，日常生活中，呃，是不是你做的家务活就只能在你的家务活上不能想的事情？คือหมายความว่าในชีวิตประจำวันที่เราเหมือนทำอะไรพวกนี้คือไม่ควรที่จะคิดคือที่จริงพวกกิจวัตรธรรมดาเนี่ยเราไม่เราทำได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรอย่างอื่น เราก็เอาใจมาอยู่กับตรงกับการจะทำแทน 其实呢，我们在我们的日常生活之中啊，你做这件事情，你就在做这件事情，对不对？你需要工作的时候，你就在工作；啊，你需要吃饭的时候，你就在吃饭；你干嘛吃饭的时候，你还是想工作，因为不需要，的，对不对？那你你在吃饭的时候，你你在想工作的话，面想？老们开变你点，比如，比我们变饭，对吗？嗯。 บางทีเราก็แปลงไปแล้วก็อาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้ คราวนี้ก็ก็เปลี่ยนมาแปลงแล้วก็มารู้สึกตรงนี้ใช่ไหม就像我们尊者举了一个例子，就是我们在刷牙的时候啊，我们在刷刷刷，刷完就是想事情去了，或者是想什么问题也不知道啊。哎，我们知道自己去打乱想去了，我又回来刷牙刷牙，又回来知道自己在刷牙，就是这样用功。那是ปฏิบัติ。我有点担心这种感觉，因为。 很奇怪。你当时因为你าบอกว่าเขาเป็นไอ้อาหวแต่ให้อาจารย์ตังส้กวลกังอุนกงวล什么กังอุนชีวิตประจำวันไม่ต้องใช้不不用不呃没得用思维去想事情ใชว่ตปันที่จะแบบมือนไคือไม่ใช่อยากไปเหมือนกับว่าที่จะให้อยู่ตรงนั้นของก็้องคือ้องวลว่าจะทำไม่ได้อ 刚刚ว่าว่าคิดไม่ได้อ่ะคิดอะไร就ด是想想事情不能想เนี่ยมีเวลาหกวันก่อนจะกลับเมืองจีนลองทำดูตอนที่เราอาบน้ำกินข้าวแปรงฟัน เพราะเราทำผิดทำพลาดอะไรมันไม่ได้เสียหายกับงานการอะไรนะลองทำดูตรงเนี้ยลองดูฝึกนะ我们离离去中国还有六天时间 我们这六天时间在这里，我们就拿来试一下。比如说，早从早上起床、刷牙、洗脸啊，吃饭到吃饭啊，做什么的，我们就试一下。哎，加点觉知进去，无论你做的是对还是错的，它都没有损失的。这六天就在这里好好试一下，因为现在还没回正常。哈哈哈哈哈。 ีก็ดูดูก็คงก็พอปฏิบัติได้อยู่ก็ดูไปเรื่อยๆนะ就是哎，就是这样的啊，就是这样的，不烦累累，就是这样不停的这样观看下去。ก็ทำเลอ่า是这样吗？คือคือดูแล้วก็พอปฏิบัติเองได้อยู่ก็ก็แต่ก็ดูดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วกันอ่า就是这样的，不停的这样，我们是看我自己，看我们自己内在里面的。 情绪呀、妄念啊，这些这些啊，啊！看到你，就是说看到每天自己用功，所以这里都是光看内在里面的功夫。嗯，当然。嗯。昨天和今天早晨九点到十点的时候，守护动作的时候呢，都会有些昏沉的感觉，今天会特别严重。哦。会。刚才呢？没玩呢。 但是我只要一清醒，就 OK 了，就可以倒过来的。然后我倒过来，嗯，这是一个发现，还有一个发现，我就发现今天的觉知更加精微了，速度也快，细致细致，就是很快的能够觉知到。 嗯，我的就是情绪，观念的产生，还有就是思考思维，看到是吗？不是思考，就陷入到了头脑之中，就是一件事情我会陷入头脑中，我能够迅速的发现。嗯，把空 你认为龙拜是啥？你认为？是像进去，像进或那个妄念还是还是看到它？没有看到，嗯，是像进去。进去。啊，龙龙拜的空地，就我就是今天会很快的发现一个部分，然后有意识让自己回到当下。 ก็อ๋อเห็นเห็นส่วนนี้ได้มากขึ้น看到自己进去คือเห็นว่ามันเข้าไปโอเคดีแล้วเห็นแบบนี้แหละ非常好就是这样看的还有一个发现แล้วก็这个发现让我有一些好奇嗯อันนี้คือเขาทำหเขาเห็นเรื่องหนึ่งมาทำให้เขาสงสัย นิ้วชี้แตะคนอยู่ข้างๆนะมือมือละนั่งชอบนั่งมือชอบนั่งมือนั่งใจลอยไปไหนไม่รู้ชอบนั่งใจลอยไปไหนนั่งเฉยๆแล้วใจลอย把手动起来，坐定定了，不要定定不动。 จริงๆเขาต้องจะช่วยสตาร์ทว่าเวลาเขานั่งลงมือสติจังหวะเนี่ยค่ะทุกคือละจังหวะที่ทำแต่ละการเคลื่อนไหวเนี่ยใจเขาไม่เหมือนภาวะใจมันไม่เหมือนกัน ไม่เป็นไร ก็รู้รู้สึกว่าใจไม่เหมือนกัน ก็รู้ ก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละอืม知道就好了就自己的心跟原来不一样知道就行了嗯ไม่ไม่เป็นไร 没关系的，就知道就好。มีไหมะบ่ายนี้ก็ง่วงมากเลยค่ะง่วงจนทำอะไรก็ง่วงค่ะอ่า也是一样，他也是很分กม่อ做什么都很分งวงง่วงแ้ก็层。泰国人跟我一样，ฮะฟุ้งเหรอฟุ้ง嗯，也ม很也งวง很ก็散ฟม่วง又又分层，然后又散ดีก็ทำไปมัน ส่วนใหญ่คนก็สองอันนี้แหละแต่แต่ที่จริงเราฝึกไม่ใช่เพื่อให้มันหายฟุ้ง หรือไม่ได้ฝึกให้มันหายง่วง อย่างที่ว่า สิ่งที่เราฝึกนะ คือ เพื่อให้ใจเป็นกลางกับสภาวะ原来训练是 信仰的心能够在中道，它能够跟这个哎散乱，跟这个昏沉，就是能够哎和平相处。ควเป็นกลางคือสภาวะที่ว่ารู้เฉยๆรู้แล้วไม่ไปหลงกับความชอบหรือความไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้因为你知道他你不要去迷这这喜欢跟不喜欢，想要或不想要，你只是知道就好了。 所以就能够和这个散乱跟昏沉，他就可以和与他和和平相处。你只是知道他，你又不请，要跟不要去排斥他。จริงจำจำดีนะเราที่เราฝึกจริงๆเราฝึกเพื่อให้มันพัฒนาตรงนี้นะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้สภาวะมันดีหรือสภาพไม่ดีมันหายไปอะไรไม่ 不是为了来用功修行，不是为了说哎，我里面非常的清安或者滑喜，哎，很舒服或者什么的啊，不是那样的，而是为了能够看到啊，里面的情绪昏沉也好，散乱也好，各种各样的情绪出现了以后，你去知道它，你能够与它相处，和平相处，只是知道又不生，不不是去排斥抗拒啊，不是那样啊，重要啊，记住。 นี่หลักนี่หลักสำคัญของของการเจริญสติหรือว่าการให้มันเกิดวิปัสสนานะมันจะต่างจากสมถะตรงนี้ค่ะ这个呢就是我们修行毗婆舍那啊它重要的核心啊它跟四摩他定是有点不同的啊啊这个它跟四摩他定它的不同之处就在这里了就在这里你只是你在和平相处你只是知道它就行了 当你知道他的时候，他也在这里，但你不会被他带走。แต่แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือจิตเป็นการไม่ใช่การทำแบบไม่ใช่แบบพยายามทำให้มันนิ่งๆทำให้มันเฉยๆไม่ใช่เป็นการทำนะแต่เพราะว่ารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วมันเป็นกลางรู้เท่าทัน ไม่ใช่ทำให้มันเป็นกลางนะ因为我们修行不是不是让我们的心定在这个地方， 定定的在那里啊，不是那样的，只是因为我们我们我现在跟你们说了，你们就会想到，哎，那我的心定定在这里，那么这个情绪在这里，他就不会去跟他在一起了，不是那样，而是这个情绪在这个地方，让我们的心不停的看到这个情绪，而不是定定的啊，是看到他而不会被他带走，知道知道他就不停的知道。嗯嗯嗯。动没了。 น่าจะถูกมั้งฝั่งนี้ดูบางเข้าใจบางไม่เข้าใจบ้างถูกอยู่มั้งที่เต้าทาอหะ่ไรมมาใหม่มีอะไรไหมอืม后面还有就接下来ต่อไปมาใหม่กุ้งค่ะ还没开始啊。嗯。 啊，满了，满满，满空满。啊，那边来，那边来的。也没关系的。嗯，呃，但是也是有问题的，就是因为以前也在道场休息过的，修行过多中禅，你跟他谈过他吗？只是讲那你搞，把你把土地挖出来。还是觉得到了这个地方之后啊，我要开始用功了。然后回去之后呢，这种状态就慢慢、慢慢、慢慢减弱，减弱会非常弱，所以才会有说。

ปัญหาของทุกคนแหละ就是每个人的问题不是每个人的问题ปัญหาทุกคนมันอยู่ที่ว่าแต่เราเอง ถ้าเราตั้งใจเราก็ต้องมีวินัยวินัยคืออย่างที่แนะนำแบบบางทีจัดเวลาปฏิบัติในรูปแบบภาพ แล้วก็กิจวัตรต่างๆ ก็ขยันรู้ไป其实呢，哎，这个都是哎 嗯，我们每个人啊，都要有自己要有那个毅力啊。就像刚才，哎，这位技师问的阿瓦，每天我该怎么做啊？就是我们自己每天我们要，哎，安排一个时间，半个钟头也好，多长时间也好，你能做多少就多少。然后呢，平常的日常生活之中，哎，从早上起床到晚上睡觉，在日常生活之中的点点滴滴，刷牙、洗脸、上洗手间、吃饭、洗衣服、扫地，你什么都好。 你就多加一点觉知进去而已啊、走路也好，你就知道自己在走路，很简单。มาว่าถ้าทำแบบเนี้ยได้ทุกวันนะอาจจะไม่ถึงกับได้แบบ มาพักส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงครึ่งหรอก ไม่ถึงครึ่งอะนะรู้ตัวไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นหรอกอาจจะได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าทำทุกวันดีกว่ามาเข้าคอร์สสิบวันค่ะ我们这样回去做呢，虽然我们不能有 呃不，呃说不，呃不可能说哎百分之百结晶或者百分之五十，它的结晶率最多可能就二十或者百分之三十那样。但是如果你每天坚持这样去做，从早上到晚上，你的日常生活之中，你坚持做下去的话，比你现在来这里，哎，长休十天的效果要好得多。但他没有改就买 c h a r g back，buy buy，就是用那那，就给他们给你改呢。 那如果我们有时间的话，啊，那么常常来，然后住的时间比较长一点，那么慢慢的呢，修行就会成为你生活的一部分，成为你的生活习惯。嗯，好的，我也是希望这次能通过时间长一点来把这个习惯培养的坚定一点。啊，嗯。 平时的时间差不多只能有百分之二十的时间是在觉醒中，希望在道场里边能培养多一些。二十 percent，呃，e e n t 嗯，好了，OK。嗯，好，接下来。啊，接下来。到我了吗？嗯。是这样，刚才听到很多修行者说的关于觉这个觉性，我们这里来探讨的，我也在慢慢消化。而且来这两三天，貌似好像我所领悟的觉性，慢一点，慢一点。先翻一下本翻得 哦，我所认为就是我所领悟的觉知跟觉性，我不知道对不对啊？就是比如说我们在打坐的时候，再去练这个手势的时候，是不是只是你的脑海里，只是告诉你就是在左手右手在举手指，然后做这个事儿，然后是有意或者是有意当中是屏蔽掉所有的妄想、念想，甚至说你所有的想法。 只是专心专注做这个动作。我不知道这是不是叫觉知这个觉性。คือเหมือนเขาก็ยังหาอยู่ว่าเหมือนรู้สึกตัวรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเขายกมือบางทีมันก็เหมือนมีความคิดหรือว่าคือทำถูกไหมอยากจะบอกนะ ตอนที่มันคิดว่าถูกหรือผิด ตอนที่กำลังหา ให้ย้อนกลับมาดูความคิดตอนนั้นแหละ ตอนนั้นถูก 我们我们正升起这个问题起来的时候啊，哎，我这个样是对还是错的啊？好了，你就来知道你现在这起正起的量对还是错，你知道它，这就重要重点。ไม่ต้องไม่ต้องไปแบบคือเราไปหาว่าท่าไหนถูกแบบไหนถูกไอตอนนั้นเราลืมว่าเรากำลังหาถ้าย้อนกลับมาเห็นว่ากำลังหา 我们不用去找，哎，这个是对还是错？这个是对还是错？那我们要知道的是，我刚好，的我们的心正是找对错所起的这一念心念，知道吗？听懂吗？大家都都一样的啊，大家都一样的啊。在我们现在刚好正在想的，在想的这个是对还是正在分析，脑海里面知道吗？正掉在念里面去，我们现在都。 要知道的是这一面。尊者说：“你这个错，你不要去找这个对还是错，要去看我们心里面正取的那一面去找对错的这一面。”我我的问题根本就是两个方向，我没有问什么对与错，我只是告诉就是我的所来自两三天的学习领悟，就是对觉知跟觉性的理解。好好好，好的，好的，好的， 啊不，不是去，不是不是他俩区别，而是我感受到领悟到的、觉知、觉性的一个一个理解点。是不是告诉就是，每天我就做这个动作，就是我现在所有的心跟脑海，我只在做这个动作，我有意的或者是不去打妄想，甚至说在屏蔽掉所有外来的一些所有的一个干扰，这是不是叫觉知？很慢，慢慢，我就是 <laughs> 想 <laughs> <laughs> 慢慢，慢慢，嗯。 when I do yoga, I only a w a r e t h i s and stop all the thinking and stop everything. Is it is it the yoga? Is it the awareness? คือการกมหวะคืคือการที่ไม่คิดหยุดความคิดหยุด stop thinking stop everything ืออยู่ทุกอย่างแล้วก็โฟกัสก็คือเหมือนใส่ใจเพ่งอยู่แล้วก็ไม่ใชิงเพ่งอะแต่ว่าก็อยู่กับมือต้องได d ดูเ e ื w o แค่เนี้ยคือทำแค่เนี้ยแล้วก็หยุดความคิดถูกไหม ไม่ถูกไม่ไม่ไม่ทำแบบนั้น嗯，这不是你所说的觉知跟觉性，不是这样的。因为你觉知跟觉性，不是说让你所有停掉你所有的妄念、想念，只知道手 嗯，对。那我就想明白一点，就是现在我听大家所有都在谈觉知觉性，我不知道我的理解点到底哪个是觉知，哪个是觉性。但只是说，我知道做这个动作叫觉知吗？觉性就是什么是？我不懂。我不懂。 สติไม่ใช่รู้มือ รู้สึกตัวสติไม่ใช่การรู้มือคือรู้สึกตัวคือไม่ใช่รู้ไม่ใช่คือไม่ใช่รู้เฉพาะมือ ไม่ใช่รู้ว่าเป็นท่าอะไร แต่รู้สึกตัวมันมันอาจจะภาษาไทยก็ยังยากแต่ แต่ตรงนี้บอกว่าสติมันก็ 嗯嗯因为觉性呢，觉性不是说，哎，你只知道这个手，不是这样啊，觉知也不是你，因为觉知累积下来就是觉性，它并不是说你只知道这个手，不是那样，因为觉知你是要整体的知道，整体的知道，包括我们知道我们现在当下正坐在是怎么样的，然后我的心量是呈现出来的声量是什么样的心量，知道当下的实相。 所以刚才中者跟你说，叫你知道你所起的念，这是重要的。他没有回刚才说的问题，没有离开你说的结知跟结性，只是因为还没有进入那状态，所以听不懂。答案刚才跟你说，你只知道我们的念，我们现在的状况是怎么一个实相，当下的实相。当下的实相。他他注重没关系，他是注重了这个动作去了。对对，记住动作没关系的，慢慢来。 还有什么？哦，我就想要看，就是我也在听你们这边的意思说，观自在，观内在，我不知道怎么去观自己内在？嗯。啊，阿毛。ก็ก็อย่างที่บอกแล้วแหละ บอกที่บอกตอนแรกอะเราสงสัยอะไร ให้เรารู้ทันว่าเราสงสัย มันจะได้ มันจะ มันไม่ใช่การจะคิดหรือพยายามจะหานะ 嗯，刚才宗子也说了啊，我们内心里面所起的念，你怀疑什么，有什么疑问，我们知道我们正起生疑问的那一面啊，那么就是在内观，就是在观内在里面的实相啊，而不是我们去用妄想去找啊，用我们你现在落的时候再找。 ลองหายใจดูหายใจมูชี้สบายสบายอย่าไปคิดเข้าใจ不要不要想不要在思维里面去想知道你的呼吸节奏呼吸知道呼吸不要想他用大脑啊，他用大脑，他用大脑，眉毛都这样了。อย่าเลยคนนี้เขาแรง ไม่กว้างสิอ๋อไม่กว้างสิเนี่ยอย่างตอนนี้พอเราไปคิดจะเข้าใจเราก็ลืมตัวเราไปอยู่ความสงสัยไปอยู่ความคิดอย่างนั้น现在啊正在怀疑正在想啊不要去想也不要去怀疑讲简简单单一点现在呼吸你知道呼吸哎深呼吸一下它就出来了嗯 他用思维呼吸，或者说你深呼吸，他用心去呼吸，不是那样。因为呼吸它本身是自然的，呼吸本来就有的啦。嗯。对的。啊，对的。啊。我的觉知点跟觉知点好像又又受干扰了，因为又跟大家不一样，不在同一个频道上。那来个对。 对吧？对，我在理解我的是对的，还是大家是我的？想，你都不一样。甚至所以说我现在在找正确答案。到底什么叫觉知，什么叫觉醒？啊，白呢？白。嗯。阿文，阿文白。哈。是，他也想把这个体系想一下再去做。嗯。知道他，知道。我觉得我也可能跟他也有类似这种想法，就觉得把这个体系想清楚才去做。 有这种的感你你重新说一下，他没听清楚，刚才他没听到。是这样，就是其实来这第四天了，我们上这个功课上了三天，我一直都在，因为我是从来没没进入过这个佛教，这个第一次啊，所以我我在用我的一个思想观念在领悟什么叫觉知跟觉性。然后这两天冰川老师一直在做翻译，嗯。 一直在传播着说，你现在呼吸这种呼吸叫觉知，对吧？但是我发现，当我在打坐做手的动作的同时，包括在行精行的时候，嗯，他不讲完不知道他讲什么， <laughs> 你讲，你讲，你讲完一句，然后我领悟的点就在于，是不是，比如说我在做一个手的动作，比如说坚持做半个小时或一个小时，我是不是所有的念想、妄念都屏蔽掉，然后我只是告诉我现在目前当下，我就做这个动作。 คุณเอ๋คุณเอ๋ฮะเดี๋ยวขายสื่อตอนเย็นเดี๋ยวไปทำวัดที่นู่นฝากบอกสุทินทำวอาจารย์อาจารย์กงอยากให้เขาถือไปเองขาถือไปเองลยอ่ะใช่เดี๋ยวเขาถือ She had, never been ปฏิบ before and she had never know about the Buddhism all these days she hear somebody uh, uh, uh, awareness and sati, and, hear so many people talking. So she she want to oh, know is it like if she keep doing this for like 30 minutes, she would know what is sati. And then, and then, and, and also like when she do this um, ามิบนาทีอ่ะ and then ไม่ต้องคิดอะไรเลย stop everything she will know what is happening เขาเข้าใจเขาคิดเย็นงนีถูกไหมอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เขาถามตั้งแต่แรกค่ะว่า ถ้าทำอย่างนี้สามสิบนาทีเราก็ไม่คิดอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยจะคิดอะไรเลยไม่จะไม่จะเอาหูมือ อันนั้นคือคือความรู้สึกตัวคือสติอันนี้คือกลับค่ะ 要开，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，要个生态，个生态，要个个 嗯。为什么现在我们的心就跑到工作里面去了？因为我想就是说，把这个洞洞夏因为回去肯定是以工作为主哈。然后如果说我们学了以后没有用到实际当中的话，我觉得可能对我们帮助不是很大。 คือเหมือนกับว่าอยากจะเอาการปฏิบัติธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ไม่ได้ มันเหมือนมันจะช่วยไม่ค่อยได้ลอง ลองวันที่เก้าถ้ายังไม่ได้คำตอบเดี๋ยวจะตอบให้现在我们就像刚才说，从早到晚一直你好好去用功下去，然后等到我们要走的那天九号啊，你的答案还没出来的时候再回来啊，你的答案这几天你好好去实践，然后看你的答案有没有出来了。 出来以后呢，就不用给你回答，没出来再给你答案啊。那我还还问一个问题啊，我们就是这样修行的这个目的，呃，就是这个尊者说，就是要把这个妄念，就是说要关注它，是吗？是不是修行到一定程度以后，这个妄念就会越来越小，然后升起的就是正念呢？是吗？想看，他就把它，就是讲到嘿，我们听，ของเราอะ。 ยิ่งน้อยลงยิ่งน้อยลง แล้วสุดท้ายมันจะไปเกิดความเห็นถูก ไม่ใช่ จิตหมายการปฏิบัติธรรมคือสร้างสติ เบื้องต้นนะคือสร้างสติ เบื้องปลายคือเห็นทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดนะ สร้างสติ เห็นทุกข์พ้นจากทุกข์้ 对，因为他问题说正面，正面是正思维。正面是商品铺，就是就是师傅说的是，工作的时候你就想工作，别的什么也不想，就是这个正面。哦，那不是，啊，就是你应该做的事情，应该思考的。那不是不是那种妄是。 那不是正面，啊，那不是正面。但是，大家刚才尊者说的啊，尊者说的啊，我们来办修行是为了有觉性，为了培养觉性。接下来呢，我们有了觉性以后，我们的智慧就会出来，呈现出来了。我们智慧出来以后，我们就可以看到苦。然后呢，我们看到苦后，我们就可以了苦解脱，从这个苦里面解脱出来。最终，我们就没有苦，是这样。 但感觉到最最后的目的就是没有达到什么目的地，就是没有。我还没有，哦，他没有，没有哭啊！我就觉得可能就是有一些，呃，暂时的可能有一些解解决不了的问题，那跟苦没有很大关系。哦。对，到。收好他。么？没点？么没 ถ้าแก้ปัญหาอะไรเรื่องอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยถึงจะโกงอะไรเงี้ยแต่ชีวิงมันก็ได้หลายแบก็ได้สมมติถ้าเราพิการอย่างอาจารย์กำพลเราจะอยู่แบบยิ้มได้แบบอาจารย์กำพลไหมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอาจารย์กำพลที่ถูกไหมอ่าน่าจะโก我们呢我们啊每个人挺好啊我们呢能像像甘峰老师一样我们长期了但是我们的心能不能对自己笑笑得出来呢像甘峰老师一样能够 就是心里面、内心里面笑出来的呢，能做到吗？像我们，坐 <laughs> 半个钟头以后，都已经苦的没办法忍受了。那什么是苦呢？你没有吗这个叫苦吗？相 <laughs> 信吗？相信吗？相信吗？以为是不知道什么是苦。 เพราะเราแก่ขึ้นไปอ่ะเราก็ก็ทำอะไรไม่ได้อย่างตอนนี้อีกเยอะมาก因为呢，我们现在我们人呢，从年轻，你看像我们年轻了，但是我们现在四十多岁了，老了，这苦吗？老苦了，内心里面恐惧吗？คือบางทีใช่อยู่บางคนก็ตอนนี้ไม่ไม่ทุกข์มาก แต่ก็อย่างว่า แต่อนาคตอ่ะเราต้องเจอทุกข์ทางกายที่มากขึ้น หรือต้องเจอปัญหาที่ที่หนักๆกกับชีวิตมากขึ้น ตอนนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกอ่ะ มันจะรับไม่ไหวเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้ใช้กำเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้ใช้กเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้ใช้กเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้ใช้กเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้งเราเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้งเราเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้งเราเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้งเราเราไม่ได้ใช้กำลังเราไม่ได้งเราเราไม่ได้ใช้ 比如说我身体因为病痛，每个人都说不定的啊，那是无常的，每个人的病痛你不知道。哎，我的身体病得非常的严重啦，病重啦，哎，我是不是真的我的心能够去面对接受啊？然后呢，或者我身边的人，我爱的人啊，他们出现了问题啊，我们遇到了哎，就是哎环境啊有了改变啊，啊，就是有了变化，生意方面啊遇到了困难啦，我的心是否还能够平常？是不是真的没有？ 到那个时候，我们如果我们不来训练的话，我们到那个时候肯定就是苦不堪言，啊，崩溃了。不是没有苦，是没办法接受，没办法去忍受面对。啊，做得吗？哈哈，有得样，只怕自己做得到那如果我们到那个时候遇到这样的事情的时候，我们的心是否真的能够去面对、接受？ 呃，就是我下午这个就是在那个树林里头，就是惊行的时候哈。呃，就是我感觉这个好像这个自然环境，这个白云啊、风啊、树叶啊，好像比这个金服对我更有吸引力。 <laughs> 你也这么认为的？ <laughs> 啊，然后啊，我一会儿我就开小差了，我就专注下来。好的，好的，白云。 我就没化妆。是的，我们也是的。แบบมึงฟ้ามึงอะไรมึงก็มึงหน้าโลมึงสวยงามรู้สึกแล้วไปกับมัน หรือว่ารู้สึกแล้วกลับมาได้ ไปกับมันหรือว่ากลับมา我们的心，我们有没有看到我们的心？我们的心是被外面的这个，就是外面的天魔吧啊，我们说外面好的东西啊，哎，我们的心被它带走了。

เราก็ไปใช่ไหมแต่เราก็ไม่หลงไปกับมัน เราก็ยังกลับมาได้ พอบางวันอารมณ์ไม่ดี จิตก็จะไปเหมือนเดิมอ่ะถ้าเราฝึกในการกลับมา มันก็จะไม่ไปมันก็ไปไปกลับกลับแบบนี้แหละ ดีกว่าไปตะเดิด我们就是这样来训练的，我们的心走了，被带走了，然后我们又回来，我们这样不停的这样训练，

เราคิดว่าแบบนั้นมันดี แต่จริงได้ปะ我们人呢，他就他都是这样想的哈。哎，当我们内心里面哎，我要是开心快乐的时候呢，我们就很喜欢跟着他一起去了啊，很喜欢，而且哎想着一直跟着，一直拥有。ไมรู้ว่าคนจีนเป็นแบบแต่อย่างคนไทยอ่ะที่มีอาชีพเป็นนักแสดงตลกอ่ะ ตลกคือใช่ไหมโจ๊ก โจ๊กเกอร์是什么阿文โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ตัวคือมีมีหลายคนที่ 脱口秀啊，但是很笑，好很好笑，对对，脱口秀，脱口秀，脱口秀，脱口秀，嗯。Okay. Yes. คือคล้ายๆตลกเมืองไทยอ่ะหลายคน ตอนช่วงอยู่เวทีนี่สนุกสนาน สร้างความสุขให้กับคนอื่น ดูแล้วก็ดูว่าเขาก็มีความสุข แต่หลายคนนี่ชีวิตข้างหลังนี่เศร้ามาก มันเหมือน ตอนนั้นก็สุดโต่งในด้านปลดปล่อยเส้นขนาน，但พอเศร้าก็หลายคนก็ติดยาเสพติดหรือว่าติดการพนันติดเหล้านะ。因为在泰国呢，他中子级泰国个例子说，他们有几好几个有好几个就是一个团队脱口秀的啊。怎么说脱口秀？当他们在表演的时候啊，自己也很开心，也给周围的观众带来很多快乐跟开心啊。但当他到了最后呢，他们的生命、他们的生活、生命、人生出现了问题以后呢？ 他们都非常的苦，非常的伤心，非常的就是说，生活非常艰苦，然后他们也过得非常的不好，就是有些就喝酒啊，有些就吃药啊，就是去张大把药啊，哎，所以他们哎吸毒对，所以他们最后都非常的就是下场啊，非常的惨，非常的哎难堪。 ถ้าเมื่อไหร่เราสุขมากบางทีก็ทุกข์มากระวัง我们我们要小心一点啊我们开心幸福我们很开心很快乐很开心很开心但是就是会苦很苦很苦掉下来的时候就特别的苦คือเราพอใจมาถึงว่าแต่จริงมันสุขได้นะแต่มัถึงว่า เราพอใจในความสุขมาก จิตบางทีมันก็จะไปยึดติดเนี่ยเวลามันทุกข์เหมือนกัน我们可以有开心快乐但是呢 因为你不要过于，你要去执着你名着在里面，你喜欢想要拥有，永远都这样那么你执在里面。当你没的时候你就很苦很苦，啊，失去的时候就很苦很苦。嗯，没来吗？好得，OK 呢？没得来，好得嘢，好得嘢。 <laughs> 没有没问题了，没问题了，哈哈哈哈没问题的。哈，没没有问题的。哈哈哈哈现在呢是平静的，知道散乱，哈哈哈。心平静的能看到散乱，然后看到眼皮，这样，这样，心很平静。一上午、下午、下午、早啊。 เห็นใจสงบแต่ใจสงบแต่ว่าเห็นว่าฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นว่าตามันหนัก然后心向外向外向外不喜欢回来ไม่อ不喜欢回来这话说的ให้ให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกลับนั่นแหละให้รู้ทันตรงนั้นไม่เป็นไรรู้ว่ามันไม่อยากกลับไม没关系的知道自己不喜欢回来就好了 看到他就好了，就这样看到他。嗯什么能看到了，然后心很平静，就是知道，比如说紧张，知道一个紧张，然后你很平静，没有没有排斥，没有在防了，看看。宁宁，它内它内，它内，它宁，但是它外，它外。 อืมดีแล้วถูกแล้วไม่มีปัญหาหรอกก็บอกแล้วไม่มีปัญหาไ啦，没什么问题。心很能装聪明，他很他很爱装聪明。装聪明，装聪明装聪明。มีแสงสว่างมีอะไรเหลอไม่ใช่ไใจมันเหมือนคือทำทำเป็นฉลาด 聪明，啊，装。装聪明。聪明。啊，见异呢，没拆家，真真，看见没？你要看，你要看到他。去看到。嗯他不是真的，他不是真的。嗯。看到没有？他不是你的真，你的心，对不对？你看到他装聪明，他不是真的。嗯，能看到。不是，能明白这句话吗？能明白。嗯。可以。 有的时候会陷进去，有的时候就不陷进去，陷进去。嗯嗯。看到了吗？OK。嗯，嗯，哈。啊，健康。烧烧。哈今天呢，我是念头很多，特别特别特别而且呢，它变得很。 前两天就是运动的时间长，就是在天马步动作的时候呢，就是好像就比较喜欢学步动作。好，刚才说，但是呢就知道里面就就像好快，就是那个念的累了。然后就是因为练身体很多，就也没有说，有时候知道跑了，然后也没有决定说要一定要把它，就是知道它跑。

ก็ไม่ได้ยืดเลยเดี๋ยวก็พักหน่อยวันนี้เลยแต่ว่าเหมือนกับว่าก็รู้ว่าเออมีสภาวะแบบนี้แล้วก็กลับมาเนียก็ดีแล้วไม่เป็นไรหรอกคือบางทีเรา เราก็ไม่ต้องไปเอาแยกแชทมากก็ได้ว่าเอ๊ะมันรู้แบบตั้งใจดึงกลับมาหรือเปล่าเลย ถ้ากลับมาแล้วก็โอเคเขาคือมันปัจจุบันนะก่อนหน้านั้นมันอาจจะอะไรไม่ละช่างหัวมัน ปัจจุบันคือมันกลับมาแล้ว很好你在当下回来就行了不用去管它哎哎什么样环境就是这样就好了เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ แล้วเรา มีสติไปเดี่ยมันก็ค่อยๆนี่ดแล้วเราก็มีสติค่อยๆอะไร เดี๋ยวค่อยๆเห็นเองมาได้หลายวันรู้สึกว่าชอบทำทำชอบภาวนาที่นี่ ที่เทียนบุกเกอร์ยอรู้สึกว่าวลาไม่พอใช้可不可以跟我不睡觉？你也想过来用功，但你也想ค่าเวลา่นไเหมือนกับก็เลยคิดว่าจะไม่นอนดีไหมแล้ว怕下午昏沉还是去睡？แตก็ก็กลัวง่วงเหมือนกันกลยเอน然后每天八点钟结束，太早了。คือทุกวันเลิกตอนแปดโมงรู้สึกว่ามันเร็วเกินไป ลิกเร็วเกินไปอยู่ต่ออยู่ต่อได้จิวเตียนซื้อเตียน โอเคถึงกี่โมงก็อยู่ต่อสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้ ดี อยู่คนเดียวอ่ะดี ลองดูได้เห็นความกลัวอืมนี่ คือเหมือนวันนี้เหมือนทำความเพียรมาแล้วก็วันนี้แบบเหมือนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งเหมือนแต่ก่อนคือที่ฝึกปฏิบัติอาจจะเข้าไปอยู่ในสมาธิแบบนี้คอเส้นทาาางกรจต嗯，大家知道那说说嘛，他不能申请的关注不了，就提起这种警้就尽量不让进到说嘛他，因为那个那个两三次怎么进说嘛他让我自己都不清楚，就是就是。 สมถะสมถะเหมือนเหมอนก่อนหน้านั้นคือเข้าไปในสมาธิอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปได้ยังไงม近就是能知道自己的心流的ส候，一淹到当觉知比较强的时候，嗯，心容易淹上去。哦，我当年รู้แล้วว่าเหมือนกับบางครั้งอ่ะ ันเป็นเพราะว่าตอนรู้สึกตัวมันเหมือนไปอยู่กับมันไปนานเกินไปเาชรื่อเ่า当时他练上去的时候他的心会非常紧张就就一直很担忧自己进到社会那嗯พอพอมันกับใจไปติดอยู่กับอันนึงเราใจมันก็เริ่มเปลี่ยน แน่นค่ะ แล้วก็กังวลแล้วก็ คือเหมือนสองสามวันนี้ก็เลยกังวลเรื่องนี้ตลอด所以半夜นะ六点左右เ些，然后ใจเนาะ คือ คือวัน วันนี้เขาเห็นว่าใจเขาสามารถปล่อยวางไปความกังวลแล้วก็คืนกลับมารู้สึกตัว ตอนนี้เป็นยังไง เพื่อนตอนนี้เป็นยังไงอันนั้นความคิดตอนนี้ตอนนี้ความรู้สึกยังไง ตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงตั้งเสียน่ะตุ้ยตั้งเสียตอนนี้จริงจังใช่ไหมเออดูใช่ล้ว之前，之前会出现一些，比如情绪上知道一下知道自己在焦虑， อ่าสาธุสาธุห้าโมงครึ่งแล้วมั้งห้าโมงเนอะหรือเดียงตาย